Labrīt, rādījām arī klausītāji. Šodien no rīta. Ingrīda, es ceru, ka tu mani dzirdi, ja? <laughs> jā, es tevi dzirdu. <laughs> Labrīt, Labrīt. Jā. Labrīt. Šodien ir 27. decembris pirmdiena, un mums pulksten studijā rāda nedaudz pāri desmitiem. Jā, un šeit studijā No rīta ar jums kopā rīta cēlienā esmu Esaija Avotiņa un blakus man, gandrīz blakus datora ekrānā <laughs> ir Ingrīda Lisenkova. Ingrīda jums sasveicinājās un ja ir Ingrīda, tad šī rīta cēliena tēma būs katoļu baznīcas vēstnes un katoļu baznīcas kalendārs. Un man pašai šis laikraksts ļoti uzrunā. Mē, arī mūsu ģimene viņu pasūta, viņš mums nāk katru mēnesi, tiek iemests mūsu mājā paskastītē, un tad mēs ar vīru viņu lasam. Vīrs cītīgi arī visu pasvītro, kas viņam arī nodars prediķiem. <laughs> Tā kā paldies, jā, par, par darbu. Un tiešām šodien gribu painformēt, tevi rādījām arī klausītāji, uh, Eh, kā tad veidojās eh, katoļu baznīcas eh, kalendārs un kādēļ viņš iznāk? Un tu arī vari zvanīt uz studiju un tālruņa numurs ir 67 969 131. Un, ja negribās zvanīt, tad uh, var arī rakstīt īsiņu 266, 77, 272, un uzdot savu jautājumu Ingrīdai, ja tu ko vēlēs pavaicāt par katoļu baznīcas vēstnesi vai katoļu baznīcas kalendāru un kur šo sabus izdevumus var iegādāties. Tā, Ingrīd, nu tu esi gatava, jā. <laughs> Rīta cēlienam. jā. Esi pamodusies, mute nomazgāta, kafiju padzēri. Nē, zaļo tēju. <laughs> <laughs> Labi, tad uh, Ingrīda, tas uh, pirmais tas, uh, jautājums, ko es gribu tev pavaicāt, uh, cik gadus jau iznāk katoļu baznīcas vēstnesis? Vai tu atceries pirms sākums? <laughs> Nē, es nebiju klāt. Tie ir 90. 90. gada pats sākums, un tas ir um, ļoti cienījama Antona Smeltera projekts. Viņš atjaunoja šo žurnālu, nu, viņš tajā laikā bija laikraksts Un, uh, ilgus gadus viņš viņu vadīja. Tas tiešām bija viņa izdevums, viņa, viņa redaktora slēga. Un, uh, viņš pats uh, daudzus materiālus tulkoja, rakstīja, tulkoja no vācu valodas un rakstīja. Un, uh, tad, kad es iesaistījos, tas bija apmēram 2010. un 2009. gads. Um, Nu, jā, aptuveni. Tajā laikā šis eh, izdevums bija uzticēts priesterim Miltmāram Tolstovam, kurus personīgi pazinu, kurš zināja, ka es tajā laikā studēju Ljubljanas Katoļu universitātē <clears throat> eh, ar žurnālistiku saistītu, saistītas lietas, nu, teoloģiju, kas tieši par eh, baznīcas mācību, par komunikāciju. Un viņš aicināja kaut ko sākt rakstīt. Tad bija periods, kad es jau atgriezos Latvijā, bet turpināju studijas eh, Ljubljana un arvien vairāk iesaistījos vēsturī. Jā, arvien vairāk, arvien vairāk. Un tad, tad savukārt eh, Priesteris Ilmārs nolēma studēt Ljubljana un eh, šo lolojumu atstāja man. Un, jā, un par žurnālu viņš kļuva pirms Es baidos kļūt līdz pirms četriem gadiem. Ja, tad, tad, eh, Tas formāts mainījās. Jā, tad, tad eh, līdz tam mēnesim iznāca divreiz mēnesī, un viņam bija eh, nepilnīgi 20 lapas, vai nu, 20 laikam, lapas. Jā. Viņš nu, vairāk tāds draugu izdevuma formātam atbilda. Un, nu, tā tendence ir tāda, ka Tomēr cilvēkiem patīk eh, kvalitatīvas lietas un gribējās laust eh, priekšstatu, ka katoļiem nekas kvalitatīvs nevar būt. Nu, ir tāds stereotips, diemžēl. Un, eh, tāpēc izvirzījām ambīciju, ka izdosim žurnālu, žurnālu kas ir moderns, izskata ziņā. Nu, jā. Un, iznāks vienreiz mēnesī. Un tad sākās šis periods, kad tas ir žurnāls ar viņa garākiem rakstiem, ar rubrikām, uz kvalitīvu papīra. Jā, kā, tas, to, to es varētu saukt par tādu savu periodu. Des, es desmit gadus noteikti vēstnesī jau darbojos, un četrus jā, gadus. Tas, jā, kad šādā. Jā, jā veidā. Uh, kas ir žurnāla mērķa, mērķa auditorija? Vai ir kaut kādi vecuma ierobežojumi, nu, kuram ir domāts? šis, jā, <laughs> šis jautājums mazliet sarežģīts, jo nu, katoļu tomēr nav tik daudz Latvijā. Pasaulē ir daudz, bet Latvijā nav tik daudz. Un, ja mēs ļoti sašaurinātu, tad tā auditorija vēl sašaurinātos. Kaut kādā ziņā mēs mēģinām uh, Eh, rakstīt eh, dažādām vecuma grupām, tātad par tēmām, kas ir eh, aktuāls dažādos vecuma posmos. Un mēs rēķinamies, un ar to es saskaros, ka ir numuri, kuri uzrunā vienu daļu sabiedrības, un citus pilnīgi nemaz neuzrunā, un tad savukārt citi numuri, kur apmainās lomām šīs auditorijas daļas. Uh, Bet, nu, ir gan bērniem ir sava rubrika, protams, nav viss žurnāls, bet viena rubrika ir domāta bērniem. Nu, es domāju, ka mēs uh, tomēr ir tāds neliels sašaurinājums, ka šis žurnāls ir domāts cilvēkiem, kuriem patīk lasīt. Uh, jo, ja, ja mēs orientētos uz eh, tiem, kuriem nepatīk, tad būtu noteikti vairāk bilžu un īsāki teksti un droši vien lielāki burti. Uh, Eh, bet, nu, tā kā teksti ir garāki un bilžu nemaz tik daudz nav, nu, tad varētu teikt, ka tomēr žurnāls ir domāts tiem, kas grib padziļināt savu ticību un uh, kuriem patīk lasīt. Jā. Tad, nu, jā, un draugu ziņu mums arī nav daudz, jo eh, tieši tad, kad uh, mēs lēmām par šo formātu, viena no kritikām, nu, vai ne kritikām, bet, uh, kad es jautāju cilvēkiem, kāpēc jūs nelasat vēstnesi, viņi teica, ka Nu, jā, bet trešā daļa vai pat puse ir izlasāma internetā, Katoļs LV portālā. Tieši tad mēs nolēmām, ka uh, vēstnesī gandrīz neko nepublicēsim, kas jau ir kaut kur citur publicēts. Ja. Tad, uh, ja ir pavisam neliela ziņu sadaļa, kur pavisam īsi mēs iepazīstinām ar mūsuprāt tajā brīdī aktuālākajiem uh, notikumiem baznīcā. Un, savukārt, kaut kādus citus tekstus, nu, pāvesta runu fragmentus mēs publicējam, kas ir publicēti internetā, pre, nu, domājot par to auditorijas daļu, kas nelieto internetu. Lai viņiem neiet secena pāvesta teiktais, bet eh, citādi cenšamies piedāvāt žurnālā tikai oriģinālu saturu. Un um, teoloģiska rakstura darbi, viņi ir uh, šie raksti ir uzrakstīti populāri, nu, tādā populārzinātniskā valodā, lai, nu, lai cilvēki arī var saprast un uh, var nu, šo rakstu uzņemt? Jā, nu, jā, nu varētu teikt tā, ka mums Latvijā ir termārijāna izdevums, kas ir akadēmisks. Jā, tas ir akadēmisks izdevums. Jā. Līdz ar to tā ir vieta, kur var studenti asināt savus prātus. Jā. <laughs> Ļoti. Vēstnesis tomēr, tomēr ir jā visiem, ne tikai studentiem. Līdz ar to ar autoriem, kad man jautā, kā rakstīt, tad es saku, nu, rakstīt tomēr tā, ka atsaucas ir ielikās 25 rakstā, bet nevis 25. Ja? Nu, nu, šeit nav šie akadēmiskās rakstīšanas principi jāievēro. Jā. Nu, drīz, un jādomā par to, lai to rakstu var saprast gan izglītots, gan, nu, lai, lai, lai rakstu uzrunātu gan izglītotu lasītāju teoloģijas jautājumus, gan arī uzrunātu cilvēku, kurš varbūt pirmo reizi paņem žurnālu, lai, lai žurnāls arī kalpo kaut kādos gadījumos kā evangelizācijas rīt. Mēs arī dodam uh, Uh, priesteriem un, uh, ja kāds lūdz, uh, slimnīcām, uz pansionātiem dodam žurnālus. Tad, tieši tad, kad es dodu to žurnālu, tad vienmēr atceros, nu jā, nu labi, ka ir šī tēma un tur ir tāds raksts, kas uzrunās arī cilvēku, kurš vispār varbūt ir baznīcas vēstījis. Bet no nu, žurnāls nav, jā, nu, e, e, žurnāls nav evanģelizācijas žurnāls. Tas gan, jā. Tā, tāds varbūt būtu vajadzīgs, vai varbūt, es nezinu, mīlēt viens otru, pildīt šo funkciju. Jā, tā varētu, jā, teikt. Bet, vēstnesis. Nu, katoļu baznīcas vēstnesis. Jā, es gribētu teikt, ir tāds garīgās formācijas žurnāls, Tur gan ir raksti gan teoloģiski, gan sadzīviski, gan arī, kas attiecās uz cilvēku, kas pieskarās cilvēku psiholoģijai, bet tomēr tas viss ir, tiek padomāts par cilvēku, lai viņš padziļinātu savu ticību, lai labāk to izprastu, parādītu jā. kaut kādas jaunas šķautnes, jā. Piemēram, bija žurnāls Divmātei, tas bija oktoro, oktobra mēnesī, ja, un tur bija mm -hmm. gan par Fatimas, ja, kur patiesībā ļoti daudz informāciju mēs jau zinām, ja, bet atkal no jauna parādīt un atklāt, ja, pacelt augšā parādīt no citas skatu? Tieši Fatimas jautājums bija, gadījums bija interesants ar to, ka mēs saņēmām uh, uz papīra rakstītu vēstuli, kur cilvēks tieši lūdza uzrakstīt visu, kas ir atrodams par Fatimu. Un, un, uh, Tas bija pamudinājums man pašai meklēt, ko tad īsti var atrast vēl papildus. Eh, nu, es sevi izmantoju šai gadījumā par mērauklu un sapratu, tiešām, ka tās zināšanas ir diezgan paviršas. Eh, un, eh, jā, un tad, tad publicējām dokumentus. Es ceru, ka tas lasītājs tika, nu, viņa tā vēlme tika apmierināta. Un, un ieguvēji bija arī citiem. Ingrīda, kad tu veido žurnālu, vai tu tēmas izvēlies uh, sekojot līdzi baznīcas liturģiskajam gadam. Nu, piemēram, oktobrī, oktobrs ir, nu, baznīcā parasti diomāts mēnesis, nu jā, 13. oktobrs, tā ir Fatima, vai tu kādā veidā tu izvēlies uh, žurnāla, uh, žurnāla tēmu? Um, nu es teiktu, ka žurnāla tapšana tomēr ir arī tāds uh, svētā gara darbs, jo tēmas atnāk ļoti dažādi. Ir brīži, kad eh, ir pilnīgs tāds tā sausums un liekas, nu, kas tad vispār būs tajā žurnālā, jo ideju nav. Un tad tomēr ehm, nu, jā, kāds piezvana, kāds uzraksta, vai arī ir kaut kāds impulss, kas eh, dod nu, to, to ideju, ka jādara tas. Un tad ir liturģiskais gads, eh, kurš palīdz sakārtot tās tēmas. Nu, piemēram, to vēstuli mēs saņēmām vasarā. Un nu, vasarā mums bija izdomāts tēmas, bet tad nāca rudens, un tad eh, šķita, par ko tad vēl vajadzētu rakstīt nākamajos numuros, un tad atcerēties to vēstuli. Un, uh, atceries, ka baznīca taču svin oktobrī dievmāts mēnesi, un tad, uh, jā, nu tad, tad bet nevienmēr ne visi numuri tā piesaistīti liturģiskajam gadam. Bet, nu jā, piemēram, decembra numurs par bērnišķību arī mēs zinājām, ka uh, mēs gribam ģimenes gadu ietvaros uh, apskatīt uh, ģimenes jautājumu no dažāda šiem, nu, nezinu, vai teikt, loma aspektiem. Ja, bet, nu, nu, jā, ģimene, ģimenēm ir dažādas lomas, sociālās. Un, uh, bija pienācis laiks bērnišķībai, un tad bija, ah, nu, ir decembris. Nu, Kad tad vēl? Un ne pat vēl Kristus bērniņa, vai ne? <laughs> <laughs> jā, Kristus piedzimšanas svētki. Jā, jā, nu, kad par bērnu mēs daudz domājam. Jā. Uh, bet, vai nu tu, nu jā, bet vai tu veic kādu aptauju arī starp uh, paziņām, apvaicājoties? Nu, nu, Par ko rakstīt? Jā, par jā? ko rakstīt. Nu, vai ir kaut kas, par ko tu, piemēram, gribētu dzirdēt? Jā, nu, vai tu tā jautā? Jā, nu, to es regulāri daru. Reizēm man liekas, ka mani paziņas jau ir eh, pa daudz eksploatēta. Bet, eh, <laughs> jā. Viņiem jābūt ļoti zinošiem, <laughs> pareizi. Nē, nu, nē nu. drīzāk no. tas ir tā, ka es viņiem prasu, kas viņiem pašiem ir aktuāli, nu, vai rakstīt par to, kas cilvēkiem ir aktuāli. Jā. Katrā mm. ziņā tas ir diezgan liels izaicinājums, ne? Katram būt radošam un sajust to sabiedrības vajadzību. Arī, nu, baznīcā, Jā, bet, kas ir tas, kas uzrunās? Jā, bet, nu, ja, bet šai gadījumā man gribētu teikt, ka tiešām tas nu, ir svētā gara darbs. Nu, ka tā, tā, ka tas nav nu, cilvēciski, laikam es to nevarētu izdarīt. Tās idejas tomēr atnāk no kāds viņas iedod. Īpaši tad, kad, piemēram, kāds pēc tam saka, ka ir trāpīts. Nu, jā, nu, varbūt, jā, nu, jā, es sadzirdēju, bet uh, kāds viņu iedeva to ideju. Mm -hmm. Ingrīda, es tev nolasīšu kādu SMS īziņu, ko mēs saņēmām Jā. no kāda klausītāja. Jā. Man prieks dzirdēt šodienas viešņu, jo arī pasūtu katoļu baznīcas vēstnesi. Man ir sajūta, ka viņi zina, par ko es domāju un sniedz atbildes izņem no paskastītes žurnālu un redzi, vau, atkal raksti par to, ko es domāju. Pasūtu jau vairākus gadus, paldies un daudz dievas svētības jaunajā gadā. Ināra no Lūdzas. Tā kā, tu no, nu, redzi, neviens jau. Siguldā avotuņa Uh, pasūta, nē, vēl ir cilvēki, kur Siguldā pasūta <laughs> katoļu baznīcas vēstnes, bet arī no, uh, no Ludzas. Klausies, aiziesim tagad muzikā. Bet, nu, bet šī saki. īziņa, šī izziņa tieši pierāda to, nu, jo es jau nezinu, ko citi cilvēki domā. Turklāt, nu, citās pilsētās nepazīstama. Bet gars ir tas, kas vada. Tad arī tad ir šie satikšanās un atbilžu brīnumi. Jā. Ingrīda, es tev piedāvāju aiziet īsā muzikālā pauzē. Labi? <laughs> un tad turpināsim sarunu. Labrīt tiem rādījām arī klausītājiem, kuri ir tagad pamodušies. Daļa jau noteikti atrodas savās darbvietās. <laughs> un šeit ar jums studijā kopā esmu Esāja Avotiņa, un pulkstens mums rāda 10 un 30 minūtes. Un šajā rītā es neesmu viena, man blakus, ne, pretī ekrānam ir Ingrīda Lisenkova. Ingrīda, pasaki, kas tu esi? <laughs> kādā ziņā. Nu, ka tu esi māma. katu mamma un katoļu baznīcas vēstneša redaktore. Pareizi es tevi noformulēju. Jā, jā, jā. Ingrīd, uh, pirms mēs, uh, pirms mēs uh, ejam tālāk, es tev vēl vienu SMS nolasīšu. Labi? Lai ir mm, slavēts jā. Jēzus Kristus, vēlos pateikt lielu paldies visai katoļu baznīcas vēstneša komandai par brīnišķīgo žurnālu. Ar nepacietību gaidu katru numuru, ko varu lasīt no pirmās līdz beidzamajai lapai, lai Dieva svētības un svētā gara vadība ikvienam, kas piedalās žurnāla tapšanā, Līvija Liepājā. Tā kā, skaisti, paldies. Jā, tas ir uh, skaisti un, un tā kā Līvija jau rakstīja, tad es arī uzdošu jautājumu par katoļu baznīcas vēstneša komandu. Kas esat jūs tie cilvēki, kas, nu jā, teiksim tā, vai tu esi viena pati šajā darbā? Mhm. <laughs> Nē, nu, žurnāls vispār nebūtu iespējams, ja, būt, ja nebūtu autori, un, ja nebūtu cilvēki, kuriem ir ko teikt. Un, reizēm man šķiet, ka es esmu tikai tāds. Uh, nu, tā piltuvīte, kurā viss satek kopā, bet uh, ir brīnišķīgi, ka ir cilvēki, kuriem var uzrakstīt un, uh, lūgumu, par kaut ko uzrakstīt, un viņi atsaucās un uh, kaut kādā ziņā iesaistās ar uh, savām domām, uh, nu, padziļina to skatījumu. Jā, tā kā autora komanda ir ļoti, ļoti svarīga un tiešām pateicība Dievam, ka Latvijā ir cilvēki, kuri ir zinoši un uh, kur dalās ar savu pieredzi un, eh, jā, un, un, un prot rakstīt. Un, eh, mums ir eh, regulāro rubriku autori. Mm, es nezinu, man saukt visus vārdus. Jā, nosaukt tie, kas ir jā. tie, jā, kuri tie regulārie ir, jā. Mhm. jā. Nu, varētu teikt tādi autori, kas ir visilgāk komandā, tas ir priestars Andris Priedi, kuram ir sava uh, rubriku otrajā lapas pusē, kurš raksta meditācijas par, um, nu, par dažādiem mākslas darbiem, latviešu autoru mākslas darbiem. Ja. Un, uh, viņš tiešām labi pārdomā, un tagad viņš bieži vien liek dzējoli klāt, tad vēl parādās arī kāds uh, literāts latviešu. Un, uh, Ir cilvēki, kas saka, ka viņi tieši šo rakstu pirmo izlasa. No tādiem auto, rubriku autoriem, kas ir vēl ļoti nu, no pašiem sākumiem ir Daiga Kaža, kas mums raksta katram vēstnesim sāstu bērniem. Ir uh, Agnēs Irba, kurai ir bur, burvīgas, vienkārši brīnišķīgas uh, slējas. Un, uh, vienkārši var priecāties par to, kā viņa tik īsā uh, laukumā var dzīves domas pateikt. Ir Dācis Tirāns, kas brauc uz uh, draugiem un uh, un atveda reportāžas. Viņai tagad ir pievienojies fotogrāfs Ojārs Jansons, un viņi līdz ar to veda eh, vizuāli spilgtākus tos stāstus. Un, eh, Kopš pagājušā gada janvāra mēs liekam uz vāka eh, vienu fotografiju no, no šīm reportāžām. Un, un tur, tur arī es varu liecināt par tādu dievu vadību, jo, nu, jo protams, tas vienmēr ir mazliet risks. Fotogrāfija ļoti atkarīga no gaismām, no nu, jā, nu, no, pa, piemēram, ārā fotografijas, nu, dubļainā laikā, ja ir apmācies līdz lietas, nu, tur neko nevar nofotografēt. Ja, bet katrā tajā materiālā, ko Ojārs atveda, ir vismaz viena bilde, kur tu paskaties, jā, nu, ir vāks, šis ir vāks. Nu, jau vākam nedarīja, kur fotografija, bet nu, ir, ir vāks arī, arī šis jaunākais, kur, eh, kur Man šķita, nu, varbūt viņš ir pat tumšs, īpaši nu, tagad, kad gribās gaismu. Ja? Bet, nu, bet bija priekšplānā, ja eh, nofotografējis bērnu, ja neredzamu, bet bērnu, ja, un, un, un tās milzīgās vēlmes nu, kaut kā cēla, cēla arī manu varu. Un, eh, Ja skatās pēc Facebook eh, skatījumiem, tad šis vārks ir absolūti topā. Daudz pozitīvas atsauksmes Cilvēkiem ir paticis šis it kā tumšais vārds, mēs tieši rajā ar spriedām. Redz, kā nu, tev cilvēcīgi liekas, varbūt tumša vai nav īsti ideāli, bet cilvēks uzrunā. Eh, lūk, eh, Kas ir vēl tie cilvēki, kas iesaistās? Jā, ir eh, šobrīd es priecājos ļoti par Pēteru Bankovs, kurš ir atgriezies kā autors un raksta par kultūru un galvenokārt par, par grāmatām. Tas ir par rubrikām. Ja? Mm -hmm. Ir rubrika vēstules no Romas, kur mums mainās autori. Tieši šobrīd atkal eh, es meklēju jaunus autors, varētu tā teikt, jo studenti, kas bija Romā, beidz studijas un kļūst ļoti aizņemti, tāpēc, ka ir jānobeidz eh, doktora darbi. Un eh, es meklēju citus studentus, kas būtu gatavi dalīties ar savām piezīmēm no studiju procesa. Tad tur Tur mums ļoti jauka bija sadarbība ar Kārli Mikelsonu, Lainu Taboru un, un uh, nu, vēl daudziem citiem. Bet uh, tagad būs varbūt daži citi uzvārdi parādīsies. Un tad ir autori, kuriem ir Um, ir bijušas rubrikas, piemēram, Ilza Heina no Vācijas mums uh, pusotru gadu rakstīja par to, kā ir būt katolim ar divām dzimtenēm. Tā varētu teikt, ja nu, gan Latvija, gan Vācija viņai, nu tā nav dzimtene, ja tur viņai ir māja šobrīd. Bet Ilza ir arī brīnišķīgs autors, kas mums raksta dažādas citas rakstus, uh, intervijas. Un, uh, un pārdomu rakstus. Eh, rubrikā Stūrakmens eh, mums ir sadarbība ar Dmitriju Artjomu no pašiem pirmsākumiem. Tagad viņš neraksta katrā numurā, tagad mums ir plašāks. Tas autoru kolektīvs ir iesaistījis kapucīns tēvs eh, Jānis Savīckis un māsa Emanuela no Euharistijas māsām kļūst par regulāru autoru, par ko es ļoti priecājos. Un arī priesteris Bartolomēs, kurš šobrīd pasniedz Rīgas garīgajā seminārā svētos rakstus, viņš ir kļuvis par mūsu autoru. Noteikti gribās pieminēt māsu Irēnu no, no māsām kalponēm, jo viņa tulko no poļu, krievu un, Latvi, un angļu valodas mums tekstus, eh, kurus raksta autori, kas neraksta latviešu. Ļoti labi, piemēram, ir poļu priesteri, kas ir labi autori Latvijā kalpo, bet nu, uzrakstīt rakstu latviešu valodā tas, protams, ir Eh, visticamāk, eh, raksts zaudētu saturiski, ja, ja viņi paši rakstītu latviešu, tāpēc māsu Irēna mums ir tāds pārlicējs, <laughs> nu, nu, pārliek latviešu valodā. Um, jā, un, un brīnišķīgi raksti ir arī Evijai Puķai Jansonai. Es vienmēr priecājos, kad viņa uh, savā <clears throat> ikdienā diezgan piepildītajā atrod laiku arī uzrakstīt kādu rakstu. Tieši pēdējā laikā viņa pati sāk studēt psiholoģiju un uh, piekrīt rakstīt tieši no psiholoģiskā aspekta, apskatīt dažādas ar numuru tēmu saistītas eh, jautājumus. Bija, nezinu, vēl nevaru jums simtprocentīgi apsolīt, bet Egīla Pūraņa rubrika bija ļoti interesanta par raksturu formāciju. Eh, cilvēki bija ļoti pozitīvas atsauksmes. Tad mums ir uh, Daigai Kažai, tas nav autors rakstiskā ziņā, bet zīmējuma autors ir Guna Mikelsona, kas mums kā, kā ziedojums, ja vienkārši Guna savu prieku pēc zīmē ilustrācijas daigas stāstiem, tas arī ir jauki. Jā, un tā tāda atbalsts, ne? tāda neliela uh, saistība ar Radio Mariju, ne, jo Guna Miķelsona ir Riharda Miķelsona sieva, par ko es patiesībā paņemot rokā katoļu baznīcas vēstnes kaut kā, nu jā, es vienkārši viņu sapus nepazinu savā laikā, <laughs> jā, un tad es mhm. ieraudu, es domāju, bet tā taču ir Riharda sieva, jā, jā. šie te zīmējumi, ko viņa ilustrē. Viņa brīnišķīgi zīmē, tiešām brīnišķīgi, jā. Uh, nu, es ceru, jā. ka es visus, visus neesmu nosaucis. Un, ja runā par komandu, nu, tad ir jāpiemina arī Kornelija uh, Eh, Vītoli, kas ir eh, matu pētēji, ar kuru strādāju tandēmā tajā brīdī, kad žurnāls ir eh, jānodod uz druku. Un, uh, ir Ieva Valēna, kas brīvprātīgi mums korektūru taisa, un ir uh, Liena Martuzāna, kas uh, nodarbojas ar visiem mazajiem tehniskajiem darbiem, uh, un pako un sūta uz draugiem un atbild uz vēstulēm. Tas arī ir liels darbs. Un vēl ir Anita Sosnāra, kas mums uh, vada vēstnešus uz. Uh, pastu, un tur vēl jāizved. Un ir mans vīrs Aleksandrs Lisenkovs, kas iesaistās visu kaut kur, lai tikai šis vezums uz priekšu braukt. Man pašai, kas patīk katoļu baznīcas vēstnesīs, tad tagad atnāca uz radio arī mums tur tāda kaudzīta stāv salikta, un es izilku ārā, un kas man likās būtiski, ka tās tēmas var pārlasīt, es izilku ārā katoļu baznīcas vēstnesi, kur ir tēma par ebrejiem un tad musulmaņiem. Tas jau kādu mm -hmm. laiku atpakaļ ir iznācis, un man ir svarīgi, ka nu, tu vari paņemt rokās, palasīt, jā, un kaut kādā ziņā, nu, nu es, man liekas, būtiski ir tas, ka katoļa baznīca, nu, vēstnesis, kad viņš nezaudē savu aktualitāti. Tās nav kā ziņas, jā, kas vienā dienā der, un nākamā dienā vairs jau, nu, tā jau ir pagātne, jā. Mm, man, liekas, tā, no nu, jā. man liekas, tā ir uh, vērtība. Uh, Uh, nu, šī iemesla dēļ mēs vēstnešus esam padarījuši arī elektroniski pieejams. Ir iespējams abonēt vēstnešus uh, kā gada komplektus. Ka, ja kādam ir interese, var saņemt PDF uh, komplektu, noabonēt uh, iepriekšējo gada kopēju, nu, pilnos komplektus. Bet tad, lai raksta mums uz uh, redakciju, kaba vēstnesis at inbox LV, mēs pagaidām neesam pareklamējuši šo iespēju tādā Facebook uh, līmenī. Mm -hmm. nu, Kad es, mēs pirms raidījuma, kad sarunājāmies, es tev teicu, ka gribu pavaicāt jautājumu par tavu tēmu, kas tev pašai ļoti patika. Es nezinu, vai tas ir vietā, <laughs> vai tu vari atbildēt uz šo <laughs> jautājumu. Nu jā, jo nu, kaut kādā ziņā vēstnes nu, nevar jau žurnālistiku studējot, tur ir tādi komunikācijas modeļi, un viens no modeļiem stāsta par to, ka e, nav iespējama simtprocentīga objektivitāte, tāpēc ka mēdīju veido cilvēki, un cilvēki laiž caur savu prizmu. Žurnāls kaut kādā ziņā atspoguļo to, kas man pašai liekas svarīgi un interesanti. Ir atsevišķi gadījumi, kad es esmu pilnīgi godīgi teikusi autoram, man tas neinteresē, bet ja tu saki, ka tas ir aktuāli, tad tev, nu, tad visticamāk vēl citiem arī auto, eh, nu, lasītājiem tas ir svarīgi, un es publicēju to rakstu. Bet nu, tie īstenībā nav bieži gadījumi. Visbiežāk es eh, runās atspoguļo to, kas arī man ir aktuāli. Jā. Ingrīda. Nu, katrā numurā ir kāds raksts, kas man personīgi uzrunā manā garīgajā dzīvē. Mm -hmm. Cik ilgi top viens numurs? Piemēram, tagad janvāra numurs. Cik ilgi? Cik ilgs nu, laiks tev paiet? Nu, tajā brīdī, kad mēs nododam iepriekšējo vēstnesi, es nu, dienu atpūšos un tad uh, eh, ķeros klāt pie nākamā. Bet tas arī ir nosacīti, tāpēc ka sarunāti raksti diez, diezgan bieži ir jau iepriekš, un, uh, un rubrika autori jau strādā droši vien pie saviem rakstiem vēl agrāk. Nu, jā, nu, pilns mēnesis aiziet uh, aktīvā jā. darbā un tādā. Uh, pasīvā darbā vismaz vēl neesmu. Tad, ja mums pagaidīja Ingrīd, tā mums, mēs droši vien, ka neiesim muzikālā pauzē, jo laiks ļoti ātri rit uz priekšu, bet e, es tev Jā. nolasīšu vēl kādu SMS ziņu. Slavēts Jēzus Kristus, paldies, paldies! <laughs> Jā. Tik jauki dzirdēt mana mīļā žurnāla redaktori stāstot par to, kas klausītājam ir interesants. Siguldieši abonē. Lai, <laughs> tā nav mana reklāma. <laughs> Lai Dievs turpina būt klātesoši turpmāk. Paldies! Vai raidījums būs dzirdams arhīvā? Būs gan Ilze dzirdams, jo viņa nokavēja sākumu. <laughs> jā, tad es zinu, par, ko, par kur cilvēki ir runāts. Jā, un man, man liekas, ka ļoti svarīga šī atgriezeniskā saita, kad, cilvēki, jo, nu, kad cilvēks pasaka paldies, jā, tas arī nu, rādio. Jo patiesībā tu darbojies mēdījos, tu jau neredzi cilvēku sejas. Jā, mēs tieši Facebookā nopublicējām aicinājumu lasītājiem uzrakstīt, kuri raksti viņiem pēdējā gadā visvairāk ir uzrunājuši, likušies skaisti. Nu, nav liela atsaucība. Man ir žēl, es priecātos, ja kāds vēl uzrakstītu, lai mēs varam ja autoriem nodot ziņas, kas ir visvairāk paticis. Tad, ja kāds dzird un ir brīvs brītiņš, lai uzrakst mums e-pastiņu. Vai ir kāds iecers, kaut kādas inovācijas, ko gribi ieviest katoļu baznīcas vēstnesī? Um, nu, būs eh, jaunas. Eh, rakst, nu es ceru, ka būs rakstu sērija un būs arī kaut kādas jaunas rubrikas, bet nu, nedaudz, bet kaut kas būs. <laughs> Labi, lai tas tad uh, paliek un tādai intrigai. Ingrīda, vēl, viens, uh, vēl viena lieta - katoļu, baz, uh, katoļu baznīcas kalendārs. Ja? Jā. Kāds ir šī kalendāra? Tas ir saistīts ar katoļu baznīcas vēstnesi. Nu, jo arī tu esi izdevniecība. Jā, jā. Nu, nodibinājums. Jā. Kāds ir mērķis katoļu baznīcas kalendāram? Saglabāt tradīciju. <laughs> Nē, nu arī, jā. Tas, man liekas, tradīcijas ir svarīgas. Um, bet nu, kalendārs ir uh, labs rīks, kas parādīja savu funkcionalitāti tajā brīdī, kad katolis vēl īsti nestrādāja. Tur tika mainīta mājaslapa un uh, un internetā nevarēja atrast kontaktus. Kalendārs viena ļoti svarīga sadaļa ir kontaktu sadaļa, kur tev stāv mājās grāmata, un, ja tev nav ieslēgts internets, tu vari jebkurā brīdī ļoti ātri atrast jebkura priestera, draudzes eh, un, un dažādu katoļu organizāciju kontaktu informāciju, arī dievkalpojumu laikus, kurus mēs cenšamies katru gadu aktualizēt, nu, kā, e, aktuālo, ko informāciju ielikt. Tad ir šī pirmā sadaļa, kur ir kalendārs, visi svētki, svēto dienas, un šogad mēs ielikām arī priesteru dzimšanas dienas apaļās jubilejas, lai, nu, jo tā, tā ir svarīga informācija. Es zinu, ka draudz tam sako līdzi. Un mums un tas ir arī liels atvieglojums ir. Jā, jā. Apsveikums stundām. <laughs> jā, piemēram. Jā. Nu, tad svarīgi nekļūdīties, lai kāds neizkrīt vispār no <laughs> visu. Un? Bet, uh, tad ir vidējā sadaļa, kas ir raksti. Un, un, uh, tā mērķis ir uh, arī runāt par tēmām, kas ir aktuāls uh, tajā laikā. Un arī, nu, jā, nu, ko autora kolektīvs uh, piedāvā, tad par to ir vērts rakstīt un domāt. Jā. Un nu, tur ir visdažādākās. Nu, piemēram, šogad ir ģimene uzmanības centrā, un tur ir plaša sadaļa tieši ģimenei veltīta, kur ir dažādi ģimeņu liecības, bet ir arī teoloģiski raksti. Iepazīstinam tā tradīcija ar jaunajiem priesteriem. Un, un tā ir skaista vēstures liecība. Piemēram, ja šobrīd kāds gribētu pēdējo desmit gadu laikā uh, iesvētīto priesteru kaut kādas, nu, redzēt, kā, kā viņi ir domājuši uzreiz pēc priesterības sakramenta saņemšanas viņiem ir šāds arhīvs pieejams. Paņemiet kalendārus un palasiet, ko viņi ir teikuši, tad, kad bija pavisam zaļi burķi. <laughs> jā, man pašai. Un, jā. jā. Un, um, man pašai arī patīk, kad es aizbraucu uz savām lauku mājām. Man tur tādi veci katoļu baznīcas kalendāri, ka tu vēl nebija redaktore. Un es jā. viņus uh, velku ārā un lasu. Tur nu, arī dažādi jā, viņi... interesanti informācija ir. Jā. Es teiktu, ka tā ir baznīcas vēsture. Jā, tā ir baznīcas vēsture, un internets nu, ir sarežģītāk. Citādā veidā mēs arī tiekam pie baznīcas vēstures internetā, bet, bet nu, jā, kalendārs viņš motivē sagatavot šos rakstus, un, un viņi paliek arhīvos, un jā, viņi, viņi nepazudīs. Tagad pati svarīgākā lieta, kur iegādāties katoļu baznīcas kalendāru, tūlīt sāksies jaunais gads, kur iegādāties katoļu baznīcas vēstnesi. E, saistībā ar vēstnesi ir ļoti svarīga ziņa. Šodien ir pēdējā diena, kad var Latvijas pastā abonēt vēstnesi uz visu nākamo gadu. Sākot ar rītdienu būs iespējams abonēt tikai nu, sākot no februāra. Ja, tad, tad, ja kāds grib abonēt, nu, mēs nu, noslēdzām līgumu, ka, ja ņem abonementu visam gadam, tad cena ir draudzīgāka. Šodien tas ir jāizdara, sākot ar rītdienu varēs abonēt tikai no februāra. Tad PSCLV abonēšanas eh, mūsu indeks ir 1224. Pašai jāapskatās, lai nesajauc, bet nu ir 1224. Tāpat tās arī pateicos prāvestiem un draugu galdiem, ka diezgan daudzās draudzēs vēstnesis ir pieejams arī tur un uh, var meklēt. Bet nu, ne visur, tāpēc abonēšana savā ziņā ir tāds drošāks veids. Bet es esmu pateicīga prāvastiem, ka viņi ņem vēstnesi, jo tas ir veids, kā žurnāls sasniedz cilvēks, kas uh, nu, varbūt neklausās radio arī un nezina, kas ir vēstnesis, ja viņu, viņš fiziski ir pieejams tur. Kāda ir cena? Tas, Oi, piedod, uh, un, jā, no nākošā gada mēs ceļam, esam pacēluši cenu. Uh, 2,30 eh, ir eh, žurnāla cena, nu, kas īstenībā salīdzinājumā ar citiem žurnāliem tā, nav jā, daudz, jā, bet, nu, ja ir pierasts, ka žurnāls bija eiro 40 vai eiro 50, tad, protams, tas ir pieaugums. Bet uh, cenas tiešām kāpj, un man, es bažīgi skatos, ka, diemžēl, arī šī cena laikam nenosegs izdevumus, jo uh, pasts ceļ cenas, un, un papīram ceļas cenas, un <laughs> visam ceļas cenas, vai ne? Uh, Bet, nu, labi, nu, Dievs gādā. Savukārt, katoļu kalendārs īstenībā es ceru, ka lielākā daļa jau ir iegādājušies, bet, nu, jāskatās draudžu grāmatklādos, bet ir arī vairākos veikalos. Ir, eh, ir eh, Jāņa Rozes grāmatnīcās, arī internetu veikalā ir Āmens eh, veikalā un arī internetu veikalā. Tāpat ir vairākos internetu veikalos taisīts Latgalā, LV. Eh, pie, var, var pasūtīt arī šādā veidā. Kam kalendāru. Bet vispār kalendāru redakcijā vairs nav daudz. Mm -hmm. <laughs> Ja kas grib, nevelciet karmā, jo, jo vismaz mūsu rezerves ir beigušās gandrīz vai. Paldies tev, Ingrīd, par raidījumu. Mums vēl dažas minūtes tik palikušas ir, bet, ja es pareizi sapratu par saņemto īziņu, nu, jā, no saņemtās īziņas par, par tēmu, ko rakstīt, tas ir par svēto garu. Un, jā, redz, kā Māmiņa tūlīt atrādā, atrādīs, arī, jā. jo beidzās tutas koncerts. Jā, tad. <laughs> nu, tad jūs abi divi ar Stefanu kopā vēlējumu rādījām arī klausītājiem jaunajā gadā. Um, es novēlu atvērtību svētajam garam un uh, lai svētais gars dod gudrību un arī radošumu un uh, labestību ikvienam cilvēkam, kas klausās radio. Un, uh, ja kāds jūtas vientuļš, tad lai Dievs sūta viņa ceļā labus cilvēkus, kas ļauj piedzīvot kopību. Paldies, tev, Ingrīda! Katru dienu laiku, <laughs> kad uh, varēja uh, samanģēt <laughs> kopā ar mazo dēlu. Un, uh, varēja dot mums interviju un radio arī klausītāji. Paldies jums un paldies, paldies tiem cilvēkiem, kuri padalījās ar labiem vārdiem. Un mēs šodienas rīta cēlienu tad beidzam un ar jums kopā šeit studijā biju Esāja Avotiņa un otrpus datora ekrānam bija... Ingrīda un Stefans Lisenko.